kom kyk gerus. O koning van die Jode, ek bring vir u goud, goud wat in paleise hoor. Mag u goud u in troue hart vind, soos hul wat u sal dien. Ek bring vir u wiel, dat die geur daarvan u hart verblyf. En laat die lewe wees soos soete wat gedurende sy kom. Gebede vir die volk. En hier is mirre, want haar lewens is altyd pijn en leiding. Die sal die volk so smart bedra. Maak die oor, die bidre van die en die lewens in. Ek dank die wijse manne, die besoek, die gestemper, die woorde, die boodskap van die herders, die lied van die engele, dit alles word diep in die woorde hart bewaard. My siel maak goed in die woorde, en my gees verheug en God my salig maak, want hy het die nederige toestand van hierdie diens maak aangesloot. te doen. Heilig is sy naam. Hy bewys dat hy